Maschino productas benzinon el aero. tio estas la solvo de la climata problemo? Nova test installaggio in Canado ne nur capablas suci carbon dioxidon el la aero, gi povas converti gin ancao al fuelo. Tiu proceso estas multipli favor costa ol oni pensis gis nun, raportas esploristoi. Ciù la homaro successos limigi la tutteran terran climatan varmigion, iedu gradoi Celsiuso? Ciam de nove, esploristoi pridubas tion. Ec se oni dum la venonta iaroi atingos la celon, lau plane reducti la varm doma in gassoin. La solvon, quelcae faculoi vidas inter alie, en la croma succiado de carbon dioxido, el la aero la ideo principe ne estas nova. Gis nun, la proceso estis considerata kiel tro multe costa. Ancorau antau quelcae iaroi, esploristoi taxis la costoin por unu tuno da carbon dioxido ie prescau mil usonai dolaroi. Nun esploristoi de firmao, cae de la Universitato Harvard, optimumigis la procesoin cae trovis voion, ciel carbon dioxido povas pli favor coste, esti succiata el la aero. Tion ili volas montri en test installajo en Canado, norde de Vancouvero. Concrete, ili calculas pri estonta preso inter naudec cae ducent tridec usonai dolaroi. Unu el la autoroi de la rapporto en faca giornalo clarigas che ec se ancora temas pri test installaggio, por construigin on iam usis apparatoin cae materialoin ciui estas industrie producteblai. Crome, oni cun laboris cun multai expertoi cae disvolvistoi por pli bone povi pri taxi la evoluon de la preso. Unu causo tial la esploristoi credas atingi essence pli favor costan preson por la convertado, estas precipe che energio, el sun collectai, cae vent energiae instalajoi dum la pasinta iaroi, farigis signife pli favor costa. Char por separi carbon dioxidon el la aero, oni besonas apud aquo, ancau iom da energio. La aero estas al suciata per ventumiloi, cae la carbon dioxido estas per chemia reaccio ligita al aquezza solvaggio, cae estas separata per pluai reaccioi el la media aero. Fine el fluas prescau sen carbon dioxida aero el la instalaggio, o pli precise, aero cun tri quaronoi da carbon dioxido malpli ol antaue. La ligita carbon dioxido aliflanque estas au deponata en la interno de la tero, au gi estas plue prilaborata, exemple al benzino. Ancau tiun proceson la esploristoi plenumis en sia test installaggio. Tie onigis nun, povas labori ie nur malgranda scalo. Dum unu tago, la installaggio povas filtri unu tunon da carbon dioxido el la aero. El tio eblas producti circa unu barelon da fuelo, do proximume cent sestec litroin da benzino. Oni celas construi dum la venonta iaroi installajon ciu capablos producti du mil bareloin, do proximume tricent mil litroin en unu tago. La esploristoi estas optimismai, che la succiado de carbon dioxido estos sen lime applicabla. Tiel oni iu tage volas igi la tutan traficon per automobiloi, aviadiloi cae camionoi neutrala rilate al carbon dioxido. Crome ja necessos filtri miliardo in datunoi da carbon dioxido el la aero, por vere regi la problemon. de aerigo de carbón dióxido